بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrad littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu abin da ya shafi ladubba irin na addinin musulunci kafin mu ci gaba kamar yadda muka sani ba dadewa ba kwanukan nan masu albarka al'ashiru zulhijja suka bakunce mu kuma allah cikin ikonsa da rahamarsa ya nuna mana ƙarshen sulami lafiya muna roƙon allah ta'ala ayyukan da muka gabatar a cikin waɗannan kwanuka masu albarka allah ta'ala ya karɓa mana kuma ya sanya su a mizaninmu a gobe kiyama kurakuranmu da kasawarmu da sakaci muna roƙon allah ta'ala ya mana afuwa ya yafe mana muna roƙon allah ta'ala ya nuna mana irin waɗannan kwanuka a nan gaba masu yawa to don ba manta ba karatunmu na ƙarshe wanda muka yi mun tsaya ƙarshen hadisi na 796 ƙarshen babin ƙaunin rajul wai haka da haka yau za mu tashi a farkon babi na 346 babu ƙaunin rajuli ya hanta a farkon hadisi na 797 kenan قال الإمام البخاري باب قول الرجل يا هنتاه wannan babi imamul bukhari ce zai karantar da mu halacci ko akasin haka mutum ya ce ya hantahu kamar yadda muka sani hadisan da muke karatu a cikinsu hadisai ne wanda suke mana bayanin ladubba na magana akwai lafuzan da a shari'a ba a yadda a yi amfani da su ba akwai kuma lafizan da babu laifi a iya amfani da su to irin waɗannan lafizan su ne yake kawo mana da wanda suka halatta da kuma wanda ake ganin akwai matsala wajen faɗar su to wannan imamul bukhari ce zai karantar da mu faɗar mutum ya ce ya hantahu ya halatta a musulunci ko bai halatta ba a ya hantahu malamai suka ce ma'anarsa a ya hazihi ya hazihi kamar misali a ce wance ke ya ke wance to shi ne ma'anar ya hantahu ya hazihi akwai idan kuma namiji ne to shi kuma akwai abin da suke fada kamar da za mu gani a nan gaba lafazi ne na larabci amma baya da wata fassara ta kamaimiya guda ɗaya wadda za a ce laraba suna amfani da shi ga kuma abin da suke nufi da shi ya hantahu ai ya hazihi mun gane ko ya hana ya hana ya hana a cire abin ganin shi kuma ana nufin in namiji ne ya haza kenan to wannan lafazi kamar da muka ce larabawa suna amfani da shi tun kafin zuwan musulunci to shi ne imamul bukhari ya wannan babi don ya nuna mana shin a iya amfani da irin wannan lafazi ko ko baya halatta ya amfani da shi a musulunci hadisun farko wanda ya kawo a cikin babin yana cewa haddasa na abdurrahman ibn sharik قال حدثني أبي عن عبد الله ibn محمد ابن أكيل an ibrahim Ibin muhammadin an imrana Ibin dalha an ummihi hamnata binti jahashin qalat qala an-nabi sallallahu ya hantahu wannan hadisin imam al-bukhari ya royace shi ta hannun malaminsa abdurrahman ibn sharik Abdurahman. ibn sharik shi kuma ya karbo daga mahaifinsa shi kuma ya karbo daga abdullahi ibn muhammad ibn aqil shi kuma ya karbo daga ibrahim ibn muhammad shi kuma ya karbo daga imrana ibn dalha an ummihi shi kuma ya karbo daga mahaifiyarsa ita ce hamnatu bintu jahashin hamnatu bintu jahashin kaga yar uwar zainab bintu jihashin ce matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ita hamna take cewa ƙalar take cewa ƙalar na biyu sallallahu alaihi wasallam manzan allah wata rana ya ce mata mahiya ya hantahu mahiya menene wannan ya hantahu ya kewanci? ya ce mata haka mun gane kaga kenan manzo ya amfani da wannan lafazi na hantahu ya kira ta da shi to amma wannan hadisin hadisi ne da ishi. hadisi ne wanda yake mai rauni saboda a cikin ruwayarsa akwai abdurrahman ibn sharik malamin buhari a cikin wannan ruwayar sun ce sudukun yukhdi'u mutum ne shi mai gaskiya adali ne amma sai da yana kurakurai a cikin ruwayoyin hadisansa sannan kuma akwai sharik ibn abdullahi shi ma sudukun yukhdi'u kafiran shi ma haka suka ce yana da mutum ne salihi mutum ne wanda ba a tuhumar shi ta fuskar abin ganin shi amma kuma yana kurakurai a wajen ruwayoyinsa na hadisi wannan dalilin ya sanya muhammad nasiruddin albani rahimullahu ta'ara ya za'afa hadisin cewa hadisi ne mai rauni saboda samun waɗannan marwacin guda biyu a ciki ƙalar bukari haddasa na kutaiba ƙala haddasa na jarir an al'amash an habib ibn suhuban al asadi ra'aitu ammaran sallal maktuba sun maƙala lirajulin ila bihi ya hana sun makama to wannan ruwayar ita kuma daga suhuban al'asadi suhuban al'asadi yake ba mu labarin cewa ra'aitu ammaran yusalli wata rana na ga ammar yana nufin ammar ibn yasir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na gan shi sallal maktuba ya yi salla ta farilla daga cikin salloli na farilla sun makala lirajulin ilajen bihi to sai na ji shi yana ce ma wani mutum wanda wannan mutumin yana a gefensa ya ce mashi ya hana ya kaiwa ne kaga hana din shine na na namiji hantahu kuma na mace to sai ji ammaru ya ce ya hana ya kai ne sun makama bayan wani lokaci kuma sai tashi ya bar wannan wuri inda ya zauna inda ya salla to kaga wannan asarin yana cikewa kan ammaru ibn yasir ammaru ibn yasir shi ya amfani da wannan kalma ya hana kamar da na ce ana amfani da ita akan namiji idan mace ce ya hantahu to tun da ya halatta amfani da ita akan namiji kenan kuma a yi amfani da ya hantahu din akan mace shine abinda al bukhari yake nufi da ya kawo wannan ruwayar قال الإمام البخاري حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو ibn sharid an abihi kala ardafanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam faƙala hal ma'aka min shi'ir umayya ibn abi salt ƙultu na'am fa'an shattuhu baitan faƙala hihi hatta an shattuhu mai ata baitin hadisi na gaba an karɓo shi daga sharit an abihi shi kuma ya karbo daga wajen mahaifinsa kala ya ce ardafanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni akan dabba shine ardafani faƙala to suna tafiya nan, sai yake cewa manzan Allah sallallahu sai manzan Allah yake ce mashi hal ma aka min shi'ir umayya ibn abis salti ya ce masa kai kana tare da waɗansu baituka na waƙen umayya ibn abis salti ka har da ce waɗansu baituka na waƙensa kultu na'am sai ce na har da ce fa'an shattuhu baitan ya ce to sai na kawo masa baiti ɗaya daga ciki ka har da ce sai ce ya har ce to sai kawo masa baiti daya mun gane sai kawo masa baiti daya faƙada sai manzan Allah ya ce hihi hihi mana ci gaba ci ita ma wannan kalma larabawa suna amfani da ita ba da ta wata ma'ana guda daya wadda za ka ce ga ma'anarsa to amma in sun yi amfani da ita to suna amfani da ita ne don neman ƙari akan wani abu kaga yanzu ya masa beti ɗaya manzan Allah yana neman ya ƙara betika to sai ya amfani da ita ya ce hihi to shi kuma sai ya ci gaba da kawo betukan ya ce hatta an shattuhu mi ata baitin har sai da ya jero masa betika ɗari na shi wannan mawaki <laughs> mun gane sai ya ci gaba da kawo su har sai da ya kawo masa baituka ɗari mun gane to a wannan hadisin malamai suka ce bai da alaƙa da babu domin abinda imamul bukhari ya ce ƙaunar rajuli ya hantahu to wannan kuma ba hantahu aka yi amfani da ita ba sai dai an yi amfani da wata kalma wadda makamanciyar hanta hudun ce makamantansu ne to sai ya shigo da shi a nan bai kulla masa babi ba to amma wannan yana nuna mana ita ma irin wannan kalmar babu laifi a iya fadarta sannan wannan hadisin yana nuna mana halarcin saurare na waƙe wanda babu waɗansu lafuzza na ɓanna a cikin baitukan kuma yana nuna halarcin rera irin waɗannan abinda ba a so al minhu a yawaita yin su shine abinda ba a so haka al’imamun imam rahimun ta'ala a sharhin sayo musulun, haka ya ce a wannan hadisin yana nuna jawabu inshadi shi'irin ladila fuhusha fihi yana nuna halaccin rera waƙe wanda babu alfasha a ciki sannan kuma yana nuna halaccin a saurari irin wannan waƙen ya ce ko da wannan waƙen yana daga cikin shi'irul jahiliya ko da yana daga cikin irin waƙe na mutanen jahiliya wa gairihim da makamantansu wa annal mazmuma min ash-shi'r alladhi la fuhsha fihi inma huwa al-iksaru minhu yace abinda ake zargi kawai wajen waƙe wanda ba alfasha a ciki shine a yawaita yin su mutum kullun a ce yana cikin waƙe ko kullun yana sauraron waƙe to wannan bai dace ba amma don jefi-jefi haka mutum ya saurara ko ya yi babu laifi wake wanda ba kiɗi ba ya ba kaza a ciki amma idan akwai kaɗe-kaɗe da bushe-bushe wannan kai tsaye da ma haramun ne shi ma waƙen in akwai waɗansu lafuzza na sabo ko na alfasha shi ma babu kyau wanda ma babu ɗin shi ma ba a so a yawaita saurarensu ko a yawaita yi haka al'imamin nawa ya faɗa a sharhin sahun musulun? sannan ya zo a wata ruwaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji waɗannan waƙe har baitika ɗari faƙaɗa sai ya ce in ka da layuslim ya ce sai dai wannan mawaƙi wanda ka karanto baitukansa ɗin nan to bai musulunta ba mutum mawaƙi ne tun a jahiliya aka yi shi yana daga cikin shu'ara'ul jahiliya amma baitukansa malamai suka ce baitika ne masu tsabta kwarai da gaske suna nuna tauhidi suna nuna tashin duniya suna nuna duniya za su tashi suna nuna tashin alkiyama to shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya tsaya saurare su sai da ya ji baitika ɗari sannan wannan mutum ya dakata da yin waƙen to manzan Allah ce amma wannan mutumin mawakin nan ga dai abubuwan da yake rerawa a ciki akwai tauhidi akwai maganar tashin duniya amma ba musulmi bane ba mun gane to sai wannan ya nuna cewa ita waƙe ko da ba musulmi ba ne bai yi ta inda lafizin suna da kyau babu laifi kana iya saurare mun gane sawa'un da larabci aka yi ta ko da hausa ko da wani yare babu laifi mun gane allah samu dace wannan babu ya ƙare sai malam ya ce babu ƙaunin rajul inni kaslan wannan babin zai karantar da mu fadar mutum ya ce lalle ni ina cikin kasala ko mutum ya ce na ko mutum ya ce kasala nake ci ya halatta ko bai halatta ba kunga wannan yana nuna mana a kyawun addinin musulunci ko ka ce na gaji ko ni kasala nake ji sai an maka babi an kawo ma hadisi ya halatta ko bai halatta ba sai an kawo maka ya halatta ko bai halatta ba to kaga haddinin da bai bar irin waɗannan ƙananan abubuwa ba ya za a iya bar manyan abubuwa wanda suka shafi aƙida kamar maulidi wanda wani na korar wani zan baya maulidi kaga bai kamata a ce ya bar waɗannan abubuwan ba da makamantansu to ma da ya ce babu ƙaunar rajuli inni kaslan ƙalar haddasana muhammad ibn bashar ko ƙala abu dawud ƙala haddasana shi'uba an yazid ibn kumairin ƙala samitu abdullahi ibn abimusa kala ƙala ƙalat aishatu la ta da'a ƙiyamar laili fa'in nan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana la wa kana idza marida aw kasila salla qa'iman wannan hadisin imam bukhari ya samo shi da isnadin da yana tikewa zuwa ga abu musa kala ya ce kala kala ta aisha aisha ta ce matar manzan allah kenan aisha ta ce la ta da a kiyamar laili kar ka bar kiyamun laili fa inna nabi sallallahu alaihi wasallama kana la yadharahu dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya barinta ita kiyamun laili mun gane manzon Allah baya barinta kiyamun laili ta ce kana la yadharahu baya barinta wa kana idha marida sai dai in baya lafiya au kasila ko kasala ta kama shi to salla ka'idan sai ya salla daga zaune amma bai barin kiyamun lailin zai yi sallar sai dai zai yi ta daga zaune mun gane allah samu dace wannan hadisin suka ce hadisin yana nuna yin nafila halaccin ai nafila daga zaune liman kasila ga wanda kasala ta kama ma alƙudrata alal kiyami duk ko da yana iya daga tsaye din domin abinda ke kasala shine gajiya wadda za ta hana ka yin wani abu amma inda za ka sa kanka kuma za ka iya yi a shine kasala ko mutum ya gaji zai iya sallar daga tsaye to amma saboda gajiyar sai ya ce bari ya yi daga zaune shi kuma al'ajizu shi kasawa mutum ya kasa yi ya kasa yi gaba shi da ya shi ne bambancin su da kasala shi al'ajizu mutum bai iya yin abu kasa kenan kasala kuma zai iya yi amma sai ya ƙi sai daga zai iya sallar daga tsaye amma sai ya zaɓe yi sallar daga zaune mun gane manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya wani lokaci yakan yi sallah daga zaune musamman bayan girma ya kama shi wani lokaci kuma yakan fara sallah daga tsaye sai ya kusa yin ruku eh, daga zaune afuwan sai ya kusa yin ruku sai ya miƙe tsaye sai ya ƙarasa karatu sai ya ruku sai ya sujjada manzan Allah wani lokaci yana yin haka sannan wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya yi sallah daga tsaye to zai samu lada linki biyun ta wanda ya yi sallah daga zaune a shekara idan mutum yana da iko din da ya gara ya samu ya yi daga tsaye din to wannan hadisin imamul bukari ya kawo shi a wannan babu ya ce babin mutum ya ce inni kaslan ina muhallin shahidi yake a cikin wannan hadisin babu ina da suke. kasila salla ka'idan mhm. <laughs> yawa shi abinda imamun bukari ya ce babin ƙaunin rajuli mutum ya ce inni kasla nan kuma sai aka kawo aisha ta ce manzan allah kasala ta kama shi shi ne mai alaƙar cewa kasala ta kawo mazan, Allah da ko mutum ya ce ni na yi kasala ina cikin kasala wa alaikum salam a ah, yi ta idawa inda ya gaya da za ta haɗi <laughs> yanzu kai ke kaddara wannan kai ke kaddara wannan to ka wa alaikum salam mm. na'am wanda da lafiya lafiya zai a mu yanzu abinda muke so a kulla alaka da cikin wannan hadisin me yake nuna halaccin ni ina iya cewa kasala ta kama ni koko me yake nuna ban iya cewa haka ai da ma ɗayan biyu ne ko da ya nuna halacci ko ya nuna akasin halacci to wannan maganar da aisha ta yi lallai tabbas nan ne muhallin shahidan amma ta ina yake nuna cewa a iya cewa kasala ta same ni ko kasala nike ji ko kuma ba za a iya cewa ba da sai ta tambaya ai abinda take ba mu wakana ya kasance idan mariba in yana rashin lafiya au kasila ko kasala ta same shi salla ka'idan ai ko bai gaya mata ba bai lafiya ai ta san bai lafiya in kuma ya je ya dawo gida a gaji za ta iya ganewa sai ta gaya salla daga zaune eh kila ma tambayi shi ya kai salla daga zace kasala nake ji misali amma dai a yadda ya kawo mana shi duk babu wannan kaddarawa ce nake yanzu amma abinda ake so shi bukari imamul bukari ya aka yi wannan mai wajihin baɗin da ya yi cewa ya halatta ana iya fada ko ba iya fada daga wannan hadisin wanda ya kawo kun gane tambayar da nike to ba mai wani bayani wa alaikun salam na yi wannan ma na ce an shi ne ma dalilin nan ne dalilin tabbas amma ta ya zai zama dalili ta ya zai zama dalili abinda malamai suka ce wannan wurin shi ne muhallin shahidin imamul bukhari amma istinbadin da bukhari ya yi yanzu aisha tana ba da labarin manzan allah kasala ta same shi haka ne to idan ya halatta ka ba da labarin kasala ta samuwa ne min babu aula kai ka ce kasalar ta same ka <laughs> haka ne inda ya halatta ka ba da labarin wani yana cikin kasala to ai kai ka ba da labarin da kanka shi ya fi zama mi daidai to shi abinda bukari yake nufi tun da ya halatta aisha ta ce manzan allah yana kasala to ya halatta manzan Allah da kanshi shi ya ce yana kasala mun fahimci wannan don haka shi ne abinda imamul bukhari yake nufi babu ƙaunar in ni kaslan ya halatta mutum ya ce ka na gaji ko kasala ta rufe ni ba wani abu wannan <laughs> mun gane Allah samu dace ƙalar bukhari babu manta ta'awwaza min kasali babi na gaba zai karantar da mu wanda ya nemi tsarin Allah daga kasala ya halatta mutum ya nemi tsarin Allah daga kasala ko bai halatta ba haddasa kalin bukari haddasa na khalid ibn makhlat kala haddasa na suleiman ibn bilalin kala haddasa ni amuru ibn abi amuru kala anas ibn malikin ya kana nabi sallallahu alaihi wasallama yukfiru an yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal wa dala'id rijal wannan hadisin an karɓo daga anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yawaita yin addu'a da wannan addu'ar yana cewa allahumma inni a bika min alhammi wal hazan ya allah ina neman tsarinka daga alhammu da alhazan alhammu da alhazan duka damuwa suke nufi damuwa sai dai abinda ke bambanta ya mutum sai ya samu damuwa to yanzu me yake ciki yana cikin alhammu amma abin bai faru ba yana jin tsoron abin zai faru nan gaba tun kafin abin ya faru sai ya samu damuwa yanzu wannan alhazu yake to manzo Allah yana neman tsari daga waɗannan abubuwan guda biyu alhammu da alhazan yace ce Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hasan wal ajzi wal kasli ina neman tsarin ka ya Allah daga kasawa da kasala me bambancin kasawa da kasala yauwa sai ya ƙi amma shi al'ajizu bai iyawa bai ba mutum ne bai lafiya bai iya sallah daga zaune daga tsaye in ya tashi faduwa zai daga zai sallah daga zaune yanzu mai ya same shi al'ajizu ne ya kame shi amma mutum ya dawo ya gaji zai sallar nafila sai ce bari ma an yi daga zaune da ya halatta amma inda zai daure zai iya daga tsaye yanzu mai ya same shi alkaslu to duka biyun nan manzan Allah yana neman tsari daga gare su kasa da za ta hana mutum ya wata ibada da gajiyar da za ta takura mutum ya kasa yin wata ibada wadda amma zai iya yin ta inda zai inda ya su amma su saboda gajiyar sai ya kasa yi duka manzan Allah yana neman tsari daga waɗannan abubuwan guda biyu sannan ya ce waljubuni walbukhuli aljubun shi ne tsoro kamar tsoro wanda zai hana mutum yin wata ibada kamar tsoron talauci yana iya sa mutum ya kiba da gudunmuwa kaga ne kaga na aljihuni ne ya kama shi ko mutum yana jin tsoron kare tafi jihadi a kashe shi yanzu me ya same shi aljuhun to manzo Allah yana neman tsari daga irin wannan abin da zai sanya mutum har ya kasa yin wata ibada wal bukhli da kuma rowa manzo Allah yana neman tsari daga rowa sai ya ce wa dala iddaini da kuma rinjayar bashi mutum ya zama al-muflis bashi ya masa yawa hanyar rinjaye shi ya zama to baya iya biyan wannan bashin to manzo Allah yana neman tsari daga wannan wa galabatin rijal da kuma rinjayar mazaje abokan gaba ke nan su rinjaye mutum makiya kamar barayi kamar kidnappers a gaidin makiya ne ku samu galaba akan mutum manzala yana neman tsari daga irin wannan to muhallar shaɗinmu dai shi ne wal'ajizi wal ashe ya halatta mutum ya yi mai ya roƙi allah su subhanahu wata'ala ya kare shi daga kasala ibn al-qayyim a littafin zadi ma'at yana cewa tadammana al-hadith al-isti'adha min thamaniyati ashya kullu ithnaini minhuma qarinani yace idan mun kalli wannan hadisin a cikin manzon Allah ya nemi tsari daga abubuwa guda takwas amma cikin takwas ɗin nan guda biyu kowanne yana da ɗan haka ya jero su kowanne yana da ɗan kowanne da ɗan uwansa ko kulli isnaini minhuma ne. kaga falhammu walhazin hazan akhwan da alhammu da alhazan ɗan uwa ne tare suke wal ajizu wal kasl da al'ajizu da alkasar su ma tare suke waljubuni walbukul su ma hada suke ko sai wancan galabatin daini wa gala'id daini wa galabatin rijal su ma a hada suke ya suke to su a hade wannan da yi mun san wannan bakin ciki kafin damuwa kafin abu ya faru da damuwa bayan abu ya faru sai wannan kasawa wannan kuma kasala sai wannan tsoro wannan kuma rowa za a ga tare suke domin da ya ga mutum ya yi rowa mai yanin mai yasan ya shi rowan nan tsoron kada su kare kudin to sai rinjayar bashi da rinjayar makiya su ta ina suka zama 'yan uwa na ta yana suka zama yan hmm. eh. ɗayan mutunci ne da wajen abin ga za su iya haɗawa nan wurin shi ƙaharun nasi mutane su rinjaye mutum akwai hanya ta halal akwai hanya ta haram shi idan dala'udde ne ba shi ya rinjaye ka kaga wanda yake bin ka bashi shirin jaye ka ba bashin ba ko to wannan rinjaye ne halattacce dan kai ka an san mashi abu ko ba haka ba amma waɗannan na azzalumin shi kuma rinjaye ne wani iri haramtacce su kaga wannan halattacce ne wannan haramtacce ne shi ne sai suka zama yan uwa ne <laughs> Allah samu dace babu ƙaunin rajuli nafsi lakal fida babi na gaba zai karantar da mu fadar mutum ya ce na bayar da raina fansa gare ka laraba suna wannan maganar ma'ana abinda mutum yake nufi mutum zai iya ba da ran shi don ya fanshe ka mun gane shi ne mutum ya ce ya bayar da ransa fansa ga wani shi ne ce ƙaunin rajili nafsi lakal fida ya halatta mutum ya faɗo wannan ko bai halatta ba قال البخاري حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال سمعت أنس ابن مالك يقول كان أبو دلها يجث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوكاء ونفسي لنفسك الفداء to wannan hadisin an karbo shi daga al'imam an karbo shi daga anas ibn maliki shi ma ya kule yana cewa kana abu ɗalha wata rana abu ɗalha ya kasance gaban manzan allah su kana abu ɗalha ya su bai da ya dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yan na tahu manzan Allah wata rana abu dalha abu dalha al'ansari ko wanda ya auri mahaifiyar anas ibn malik to wata rana ya kasance e, ya jufu ma'ana ya shi ne mutum ya gurfana akan guyoyinsa mutum ya ya gurfana akan ya tsuna akan guyoyinsa to wata rana yana tsugunna akan guyoyinsa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayan surkina na tahu yana jera a ainihin kibiyoyinsa mun gane eh, yana jera kibiyoyi cikin ya suna wannan kuban wanda ake sanya ya za mu ce mashi shi ita kibiya aro din ai shi ne bakako na yawa wanda ake sa baɗin da ya sunan shi shi ne kwari shi ne kwari mana ana sa kwari da baka ko to akun da gane shi ko <laughs> eh? shi na shi ne shi wannan bakan aro ai shi ne ko shi ita sai ita kibiyar wanda ake sanyawa a harba din ta tafi ita ce kibiya ya ko yauwa to shi gidan kibiyar ya sunan shi shi ne kwari ko to shi zaren ya sunan shi zaren da ake sa a kibiya a jiki a ba zare ba <laughs> za a yi zama zare ina wannan bayar ko <laughs> na inda ake sa kibiyon yawa yawa tsarkiya shi ne tsarkiya ake ce mashi eh da hausa ba <laughs> to aka san wannan sai an jera ba kawai haka na ake sa a sanya ba jera su ake yadda idan mutum ya zo zarowa zai zaro cikin sauƙi to ya zo na shi abu musa gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana jijjera wannan kibiyoyin nashi cikin kwari ɗin wayan na na tahu waya kun sai yana fada yana rera waɗannan baituka guda biyu yana cewa wajihi liwajhikal wiqa fuskata ga fuskar ka kai manzan Allah Alwika ta zama makari mana idan an harbo kibiya zai sa fuskarsa ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ta sari fuskarsa katta isa ga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa nafsi li nafsikal fida raina kuma fansa ne ga ranka mana zan iya ba da raina don in fanshi ranka shi a kashe shi don manzan Allah shi ya rayu haka yake fada kuma wanda maganar da yake fada da gaske yake da gaske yake saboda sahabbai da yawa ai sun yi haka da harbo biya sai sahabi kawai tarba shi ya tare ta kake isa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zauna yana rera waɗannan waƙoƙi bai cika a gaban manza Allah sallallahu alaihi wasallam to muhalli shahidinmu dai da ya ce wa nafsi le nafsika alfida mun fahimta kenan babu laifi a iya faɗa duk da shi wannan hadisin hadisi ne da ifi domin a cikin isnadinsa akwai jada'an ko akwai jada'an ganin jada'an wanda shi ya jiyo daga anis ɗin to shi ne aliyu ibn yazid ibn hajjarin ya ce da ifin yana da rauni in ya roto hadisi ba a karba wannan ya sanya muhammad nasu dina albani rahimullahu ta'ala ya rona hadisin cewa hadisi ne wanda yake bai inganta ba قال البخاري حدثنا معاذ ابن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد ابن وهب an abi zarrin ƙala in talakan na biyu sallallahu alaihi wasallama na hawal baƙi wan talaktu atluhu faltafata fara'ani faƙala ya abadar faƙultu labbaika ya rasulallah wasa adaik wa ana fida'uka mahallin ɗin kenan abu zar al yake cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita sai yayi wajen baki'a makabartar su kenan wanda laktu atluhu yace to ni ma sai na tashi sai na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ga manzon Allah ya tafi shi ɗaya wani lokaci to sukan bi shi don saboda koda wani abu zai iya faruwa kan hanya sai su taimaka wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ba shi kariya to sai bi manzan Allah a baya amma manzan Allah bai san yana binsa ba shi ma yana binsa bai san manzan Allah ya gane ya biyo shi ɗin to suna cikin tafiya falta fata sai manzan Allah ya waigo yana waigowa fara'ani ya ce sai ya ganni faƙada yana ganina sai ya ce ya abazarrin ya kai abuzar faƙultu ya ce sai na ce labbai ka ya rasulallah wasu adaik karbawarka ya manzan Allah karbawarka sai ya ce wa ana fida uka ni fansa ne gare ka shi ke nan mahallin shahidan faƙada sai ya ce innal mukfirina sai manzan Allah ya ce innal mukfirina hun luna yau malkiyamati illa man ƙala haka za wa haka za fi haƙƙin sai kawai manzo Allah ya faɗa musu wannan magana ya ce masa innal mukfirina lalle masu tarin dukiya a nan duniya hun muƙilluna su ne masu lada kaɗan a gobe kiyama yau mulkiyama ranar alkiyama sai ce illa man ƙala haka za wa haka za fi haƙƙin madala ce sai fa wanda ya dinga yin haka da haka sai manzo Allah yana nuna da hannunsa ma'ana ya dinga bada kenan yace kuma ya bada fi haƙƙin a cikin abin da yake daidai ba a cikin abin da yake banna ba to yace wannan su ne za a samu lada a gobe kiyama ƙultu allahu wa rasuluhu a sai abu zar ya to allah da manzansa dai su suka sani qala haka za salasan manzo Allah ya faɗi haka har sau uku manzala ya faɗa haka hasa uku a wannan fassarar da muka yi akwai ruwaya tana cikin sayar bukari ɗin manzala ce illa man a ɗahullahu khairan fada faha fihi yaminan wa shimalihi wa bayna yadihi wa wara'ahu wa amila fihi khairan ce sai fa wanda ya bada dama ya bada hagu ya bada gaba ya bada baya ko ina bada yake ko ina bada yake mun gane to manzala sai da ya maimaita haka har haso uku sun ma'arada na uhudun to sai kuma kawai sai ga dutsen uhud ya bijiro mana sai ga dutsen uhud ya bijiro mana da kaga wanda ya wani tafiyar ta ɗanyi nisa daga bakiya sai ga dutsen uhud domin tsakanin baƙi'a da dutsen uhud akwai tafiya ba laifi tana ɗan nisa tafiyar to sai ga dutsen uhud sai manzo Allah ya ce ya abadar ya kai abu dhar fa qultu labbaika rasulullahi wasa'adaik wa ana fida'uka ya saki maimaita kala sai ya ce ma ma surruni anna uhudan li li'ali muhammadin zahaban fayumsiya indahum dinaran dinaran auƙalan mifƙalun manzo Allah sai ya ce mashi ya kai abuzar ma ya suruni ba zan yi farin ciki ba an na uhudan a ce dutsen uhud nan duk girmansa li'ali muhammadin zahaban ya koma zinariya kuma a ce na muhammadu ne da 'yan gidansa ya ce to inda zan samu wannan ba zan yi farin ciki ba fayum siya indahun a ce a samu dinari guda kuma ya kai yamma a wurinsu mun gane abin da yake nufi wai da zai samu kamar zinari kamar girman dutsen uhud a ce nashi ne da 'yan gidansa da safe to ba zai yi farin ciki ba a ce wannan kudin sun kai yamma a gidan shi mai rabar da su ba farin cikinsu shi ne kawai ya rabar da su mun gane allah samu dace ai shi ne abin da yake cewa din masu dukiya da yawa su ne masu lada kaɗan sai wanda ya bayar shi ne sai yake cewa ni da a ce zan samu kamar dutsen uhun ta zinariya a ce duk kuɗi na ne ya ce to ba zan zama abin farin ciki ba in kai yamma da dinari guda ta rage ma'ana kafin yamma ya rabar da ita mun fahimta <laughs> to kaga su haka suka ɗauki wata rana manzan allah ya yi sallah yana yin sallah sai a ga firgigi ya miƙe sai ya shiga gida shigan nan da zai gida sai ya fito da waɗansu kuɗi zinare haka sai ya zo ya rabar da su sai yake cewa ɗazin da aka kawo su sai na manta ban fito da su ba ina sallah na tuna da su to don makar wani abu ya ƙara shagaltar da shi ya manta yana sallama aikin da ya fara yi kenan to kaga wannan shi ne bambancin magabata da mu kuma yin so muke mu tara su kuma so suke in sun tara su bayar da sun samu so suke su bayar da sun samu so suke su bayar wannan kuma bai hana su sake samu gobe saboda ita badawa ba ta sanya talauci abinda yawancin mutane ba su gane ba sun ɗauka badawa tana sanyawa kuɗi su rage ba ta rage kuɗi sai ma dai ta ƙara su to shi sa su magabata sai ga mutum ya sa miliyoyin kudi sai ya dauka ya bada duka gobe kuma sai ya gan shi ya saki samun waɗansu ka duba na abinda manzan Allah yake cewa da zai samu kudi sun kai girman dutsen uhud shi ba zai birge shi ba a ce ya kai yamma akwai dinari ɗaya a cikin gidansa kafin lokacin da ya rabar da su sun ma'ar da lana wadi ce to suna cikin tafiya kuma sai ga wani wadi wani kwari a gabansu fastantala fadananto anna lahu hajatan to suna zuwa wannan wurin fastantala ai taqaddama sai manzo Allah ya sauri ya ƙara sauri ya shiga gaba to wannan saurin da Abu Zar ya gani yace fadanantu sai ne da to anna lahu haja fadanantu anna lahu haja sai ne tunanin ko zai biya bukata ne da aka fajalastu ala shafirin ya ce sai na samu wuri sai na zauna a gefe ko aka yi sanya ku? eh albani yana cewa la'allar sawaf shafiruhu ya ce yana ganin abinda zai fi zama daidai da larabcin shi ne zama to shafiruhu ai gabar wannan wadi ne. to amma dai haka ya zo a ruwa shafir waƙa alayya to sai shi abuzar sai zauna gefen wannan wadi din manzo Allah shi kuma ya gangara ya shiga can to yana nan waƙa alayya sai ya ga manzo Allah kuma ya daɗe bai dawo ba ga manzo Allah ya daɗe bai dawo ba to kaga dama mai amfanin biyo shi ɗin da ya yi, ba don ya ba shi kariya ba to tun da ya daɗe bai dawo ba kaga yanzu dole sai ya bi to sai ya bi fakashitu alaihi na ji tsoron karfa wani abu ya samu zan Allah summa na ka na ji rajulan to da ya dan lalle ƙada ya ƙara kasa kunnuwa sai ji kawon manzan Allah yana magana da wani mutum to tunda ya ji kama ana magana ne ka ga san lafiya da sai ya dawo ya zauna yana jira summa kharaja ilayya wahdahu amma da manzan Allah zai fito kuma sai ya fito shi kadai mun gane sai ya fito shi kadai faƙulci ya rasulallah sai na ce ya manzan allah manar rajulun labi kunta tunaji ce manzan allah wani mutum ne na ji magana da shi wani mutum ne na ji kuna magana da shi faƙali sai manzan allah ya ce awa sami ita hu kaji ne ƙulci eh, na abuza da ce ina ji ƙali sai ya ce fa'in na hu jibrilu a tani sai mazala ya ce to mala'ika jibril ne ya zo mani fabashara ni annahu man mata min ummati la yushriku billahi da dakhala jannata sai mun bishara cewa duk wanda ya mutu dan al'ummarka manzan Allah inda ya ba shirka cikin ayyukansa da dakhala jannata zai shiga aljanna mun gane ƙultu ya ce sai na ce wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ya yi sata ƙala na'am sai ce yi to wannan ƙultu ɗin yanzu wani ne yake magana manzan Allah ne can suna magana da mala'ika jibril ya ce masa haku ko yanzu abuzar ne suna magana da manzan Allah ya ce mashi haka me yasa ka ce abuzar na? a ai tsaka ce yadda ya ce mm, tsaka ce ya karanta layin malaka ce kala manzan Allah ya ce ko fa'in fa innahu jibrilu ni fa basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi da dakhala jannata qultu wa in zana wa in saraka kala na'am Hmm. manzan Allah ne da mala'ika ya zuwa ya ce wa manzan Allah ina maka bishara duk wanda ya mutu al'umma al'ummaka inda bai shirka zai shiga aljanna sai manzan Allah ya ce mashi koda yana zina yana sata sai mala'ika ya ce abu. ɗaya yake dauko ‘yan kuma ka ce abuzar ne a yanzu manzan Allah ne da yake ba abuzar labari ya ce mala'ika ne ya zo yamin bishara da wanda ya mutu bai shirka zai shiga aljanna kultu sai abuzar ya ce sai na ce wa in zana wa in saraka ko da yana zina yana sata kala na'am sai manzan Allah ya ce na'am cikin biyun na wanne ka zaba eh eh abuzar ya ce mesin ya kace abuzar ne ya tambayi mhm. wa eh ka ji maganar ne na'am ehe to to yanzu wa ce kalan nan eh to ai ka an mutu abu zar ke da shi yayi wannan magana wace a <laughs> ah, yanzu da wanda ake magana <laughs> Eh? <laughs> shi to haka malamai suka yi wannan fasarorin guda biyu shi muhammad dunin albani ya tafi akan cewa wannan magana ce tsakanin manzan allah da mala'ika jibril manzan allah yake gaya ma abuzar abin da ya faru mala'ika ya zo ya mun bishara cewa duk wanda ya mutu zai shiga aljanna in bai shirka sai na ce ma mala'ikan ko da yana zina yana sata sai mala'ikan ya ce mai i eh. ka fahimta a wannan ruwayar wacce ruwayar kuma da kake magana ita ce can kuma abuzar ne ya yi maganar sai abuzar ya ce wa manzan allah ko da yana zina yana sata sai ce ko da yana zina yana sata ya ƙara maimaita har ƙarshe ya ce wa in zana wa in saraka a larar mai an fi abizar to ya ba ya taba ce wannan <laughs> to waɗansu malamai kuma za su haɗe ce duk ruwaya ɗaya ce wato kun ga irin wannan saɓanin da ake samu a ruwaya shi ya sa waɗansu malamai suke sukar hadisan manzan Allah amma su abinda ya ja su suke su ba malaman hadisi ba ne ba wannan wani abu ne sababban abu ne an saba jin haka hadisi ya zo da wani bayani wani hadisin kuma ya zo da wani bayani shi suke ce muktaliful afar akwai malamai wanda sunan suka kwada yadda za a gane kowanne abin da yake nufi to idan mutum bai karanta wannan ba sai ya zo ya wata maganar sai ka fahimci bai fahimci abin ba amma kuma sai ya dace ko kun gane abin da nake nufi yanzu wannan mutumin aljabar na kano aka gaina daga cikin matsalar shi ya ɗauko hadisan anas akwai hadisan anas wanda lokacin da manzan allah ya hijira ya koma madina a lokacin mamashi ta kai shi wajen manzan allah ko akwai ruwayar da shi kuma yake cewa an dawo daga yakin kaibara mamashi ta kai shi wajen manzan allah kaga ruwayoyi ne guda biyu kuma duk sun inganta wannan an ce lokacin da ya zo wannan kuma an ce lokacin da aka dawo yakin kai bara to wanda bai san cewa hadisai ana iya samun haka akwai yadda malamai suke su daidaita su to sai ya ga kamar an samu tafka da warwara shi ya sanya shi abjabar ya ce ai lokacin da ba manzan allah ya auri safiya matashi a lokacin ba bai san anas ba don haka da hadisin da anas ya ruto kan munasaba auren safiya hadisin ƙarya ne amma hadisun yana cikin buhari amma shi kawai ya ɗauki wannan cewa an auri safiya kamun yaƙin khaibara shi kuma anas lokacin aka kai shi wajen manzan allah to shi bai ma san cewa ba anas ma ɗan madina ne amma yana iya ruto hadisin makka a wajen malaman hadisi ba matsala ba cewa sai ka ce mi mursal ne amma na sahabi wani sahabi ya gaya mashi to tunda wani sahabi ya gaya mashi ba sai ya gaya mana kowa ne ba wajen malaman hadisi kun fahimci bayani so haka za ka ji irin waɗannan abubuwan sai ka ji to akwai kuma almustashirku na orientalist su ne suke irin wannan to idan wani lokaci wani ya samu littafinsu ya karanta zai iya kwaso waɗannan abubuwan shi in ma bai san kowa ya ba don da larabci zai rubuta littafin to bai ma san ba musulmi ba ne ba sai ya ɗauka musulmi ne sai ya ɗauko bayanan shi sai ya dinga kawowa yi wannan hadisin ma a cikin bukari shi buhari hadisan shi ba a taɓa su don duk duniya tuni an riga an yadda da sun inganta so yanzu wani waya zo yana cewa wai yana tuhumar wani hadisi cikin buhari ba za a saura ba magana ce ta ilimi ba magana ta ilimi wadda aka sani an yadda da su duka so in ka ce ba a yadda da ga wani hadisi yana da matsala cikin bukari ko cikin musulun wannan ba magana ce ta ilimi ba magana ce wadda masana ilimi na hadisi ba san da ita ba kuma ba ka iya kare ta kun gane bayanin so akwai irin wannan matsalar mutum bai san abu ba sai kuma ya zo ya hau kamar lokacin da ana mukabulan nan ne ya kawo wani hadisi yana cikin ya kawo wani hadisi sai ya ce cikin darimi ya dauko shi sai ce wai ai an ce rijaluhu katu <laughs> da haka hadisin ya inganta kaga suka ce mashi wannan kaga ai wata magana ce wadda malaman hadisi ba san da ita ba in an ce rijaluhu katu bin hadisi ya inganta dan yanzu mazajen ake cewa ingantattu ne amma za a iya samun mai in kidayi hadisi yana iya zama mursal amma duk mutanen da suka to cikin isnadin mutanen kirki ne amma kuma isnadin mursal ne kai isnadin ma da yana iya haduwa matanin ya zama min shazi sai kuma yadda shi a nan so ashe kaga cewa rijaluhu siqatu bai nuna hadisi ya inganta amma shi yazo yana ta kumfan baki ai an ce rijaluhu siqatu <laughs> to Allah ya da mu to shi yasa duk zaka ji duk wanda zaka je na ilimin hadisi ilimi ne wanda zuwa ake a koye shi su wanda bai koye shi ba zai dinga ganin kama akwai cin karo sai ga ya dauki wani hadisi bai yadda da shi ba ko kuma a sanya mashi wani gurbataccen tunani to wannan kuma kalubale ne sai an tashi an ta karantar da mutane ilimin hadisi in ba haka wannan ga na za a yi ta yi yanzu kun ga shi wannan sarkin saudiya mai jiran gado ai kun ji wata shubha kwanan nan da ya zo da ita wanda wannan aka bar shi ya ɗabbaka wannan magana ko tunanin na shi ɓanna zai wa addinin musulunci abinda ya ce ba aiki da hadisi sai hadisin da ya zama mutawatir to idan ka ce sai hadisi mutawatir za a aiki da shi hadisi nawa ka bari a musulunci hadisai mutawatir ba su fi hadisi 300 ba sauran da ahad ne so kaga cewa ba aiki da hadisi ya zo mutawatir magana ce ta waɗansu malamai amma ba malaman hadisi ba ne ba a wajen malaman hadisi hadisi ahad ana aiki da shi to yanzu wannan shine eh, kaga in ya dauko wannan tunanin ba karamar illa zai ba addinin musulunci ba da sunan manzan Allah wannan maganar da yi shugaban yan kada kato na katsina sai da ya magana ya ce to ga an fara gane gaskiya an fara gane gaskiya ya ce domin yanzu ya zo za a kori waɗansu hadisai sai hadisai mutawatirai kawai to shi ne yake cewa to an fara gane gaskiya wata rana sai an kuma ma alkur'ani shi kadai to allah ya tsare mu ya tsare mana imanin yana gana anan za mu sa idan allah kai musati mai zuwa sai mu ji yanzu dai mun ji mutum yana iya cewa na ba da fansar raina gare ka to mutum yana iya cewa na ba da fansar mahaifina ko mahaifiyata gare ka shi ne za mu ji shi kuma allah kai musati mai zuwa a kira sallah